الكافرون والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهله الطاهرين وعلى آله الكرام وعلى أصحابه الذين لازموه ملازمة ظل لصاحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم كن رائد في كلامي واجعل إخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمة رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إخوة الكرام tukiwa katika mwezi wa Dhulhijja ndani ya Ijumaa hii tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi sana katujalia kuwa ni binadamu katujalia kuwa ni Waislamu na katujalia mpaka sasa tuna afya. Kutuba yangu ya leo itakwenda kwa jina najilipua. Lakini kabla ya khutba tuko ndani ya mwezi wa Dhulhijja bila shaka tuna mengi ambayo kihistoria tunapaswa tuyakumbuke na tuyajue kwani kujua matukio ya kihistoria yanakija kwa Muislamu hasa katika historia ya Uislamu wake ndani ya mwezi wa Dhulhijja kuna matukio kadhaa ambayo yalitokeza ndani ya mwezi huu na ni muhimu kaelewa katika mwezi wa Dhulhijja kulianzishwa chama cha kutetea wanyonge alfadhuli chama hicho kikiitwa na chama hiki kilianzishwa kabla ya mtume kupewa utume palikuwa kuna unyonge mwingi sana pale katika mji wa maka wenye nacho wanaoumiza wasiokuwa nacho wanapunguza katika kuuza na kununua ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون na aina mbalimbali za dhulma kwa hiyo kukaanzisha chama cha kutetea wanyonge lakini pia katika mwezi wa Dhulhijja kulitokea ambush ah, tukio si vita rasmi lakini ilitokea ikiitwa ambush ya Saad bin Waqqas ikiongozwa na Saad bin Waqqas na ilikuwa ni kabla ya vita ya Badri lakini pia katika mwezi wa Dhulhijja pametokea vita vya Handak au Ahzab kwa jina lingine, na ilikuwa ni mwaka wa 5 Hijria Na pia katika mwezi wa Dhulhijja Waislamu walitoa bai'atu Ridwan katika eneo la Hudaybiyah, lakini pia ndio mwaka ambao pia kuliwekwa mkataba wa Hudaybiyah nitagusa kidogo sana katika kutuba yangu kwani hapa ndio watu wengi pia wanaharibu mambo lakini pia katika vita katika mwezi wa Dhulhijja mwaka wa saba Hijria waislamu walirudi maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra na mwaka huu mwezi huu huu ndio kulifaradishwa ibada ya hija hayo ni matukio baadhi ya matukio yaliyotokea katika mwezi wa dhulhijja ama turudi katika kutuba yetu kabla ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala anawaeleza watu na anapokuwa anawaeleza watu wakati mwingine kukusudia watu waislamu lakini wakati mwingine aya zikuja zitakusudia pakitemka pakitumika neno kilima cha annasu humaanisha ni watu wote فالله سبحانه وتعالى انا نواكتبيا وقت سيما يا ايها الناس ان ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير tafsiri ya maneno haya Allah anasema enye watu hakika ahadi ya Allah ni ya kweli hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli basi yasikupumbazeni maisha ya kidunia na wala sikupumbazeni mtu yoyote mkaacha yale aliyokupeni Allah subhanahu wa ta'ala hakika shaytani analilingania kundi lake na kuliza kundi lake akashaitani kuna nyinyi ni adui basi mfanyeni kuwa adui na hakika shetani analilingania na kuliza kundi lake ili yeye na hilo kundi lake waende kuwa ni watu wa motoni katika hao watu walioitwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii mie na wewe hatukosekani kwa sababu sisi ni watu kwa nini jina hutuba nimeipa jina jilipua hili ni tukio la mmoja lakini wengi katika sisi tunajilipua na kujilipua kwa namna mbili yawezekana ukajilipua kwenye haki na ukajilipua kwenye batili panatumika neno kujilipua na mtumiaji amelitu anayoyamelitumia na makusudio yake kusema hivyo na leo anajilipua na akatunga cha kutunga akakipa jina najilipua baada ya kutoka shamba anarudi mjini sasa anaamua kujilipua fai kama waislamu turudi nyuma kidogo kwamba <clears throat> njia ni mbili atachagua mwanadamu moja katika hizi mbili ima njia ya haki au njia ya batili na uzuri wa bahati njia zote hizi mbili watu huwa wanajiripua wanajitoa muhanga katika hizi njia mbili na kujitoa mwanga kwa kwa namna tofauti sio kule kujitoa mwanga kwa kujilipua na bombe yake la sacrifice kujitoa kwa namna yoyote iwayo ili mradi lile lako lifikiwe lile lengo lako lifikiwe huko ni kujilifua ni kujitoa muhanga huko hata katika historia wamejitoa muhanga wengi katika haki na batili yani kujitoa muhanga kumekuwa ni kwa wote katika pande zote mbili katika haki na batili watu wamejitoa muhanga Ibrahim alayhi salatu wasalam alijitoa muhanga naye alijilipua kwa lugha iliyo wazi ya kileo hakuona tatizo lolote lile kwenda kinyume na watu wote katika kaumu yake akabakia peke yake na msimamo wa peke yake na sivyo hivyo tu akaiangamiza miungu yao mwanadamu unaweza kumwangamizia vitu vingine akawa ni mwepesi na akalichukulia kawaida na ikawa sio shida lakini kuna sehemu ukigusa hakuacha na katika hilo sehemu basi gusa miungu ya watu gusa viabudiwa vya watu wenye kuabudu hao wenye kuabudiwa hawakubali akaivunja miungu yao kisha soka akaliacha kwenye Mungu mkubwa alipokuja kuulizwa akasema ni ajabu mkaniuliza mimi wakati miungu mnayoyaabudu inaweza kila kitu muulizeni huyo mkwa atatoa majibu nani kama vunja wadogo zake alijitoa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 mikoba kapatikana kijana mmoja very brilliant genius mmoja anaitafutwa namna hiyo akapatikana akawa anakwenda kusoma uganga na uchawi kasoma utawi asili ni utawi lakini wakati huo akienda njiani analikuta darsa la mwanazuoni mmoja katika banu Israeli anasomesha watu elimu lakini elimu hii ya kumtambua Allah na kumwabudu na kumpondesha katika kila kitu sasa akawa anachukua maarifa mawili anachukua maarifa ya utawili na anachukua maarifa kwa mwanazuoni wa banu Israeli moja katika masiku unajoka kubwa ni njiani watu waogopa wanashindwa kupita kaja kijana akamkuta nyoka akatumia njia zote mbili uchawi na hili lakini akaanza na njia ya tauhidi akachukua joka bismillahir rahmanir rahim taarifa zikamfikia mfalme mfalme kafurahi kaona kijana kaiva katika fani ya uchawi lakini sasa aliambiwa na mtana wanazuoni usiseme hivi ninachokufundisha kwa sababu anajulikana yule mtawala ni mkorofi hataki kuambiwa haki hataki kusikia habari ya Mungu mmoja hataki kuisikia uadilifu la hataki kusikia hicho kitu lazima atakuwa kabisa tu kwa hiyo sitoe taarifa zangu mimi kijana bana mdogo ikaenda kaulizwa vipi naona bana kazi nzuri umeweza kudondosha sejoka kwa maarifa uliyokuwa napewa akasema la sio maarifa ya yule mchawi maarifa aliyofanya ile joka liondoke ni la Allah la kumwelewa Mwenyezi Mungu mmoja basi kesi ikawa kubwa nani kakufunza ikabidi asemwe kasemwa na mwanazuoni kachukuliwa kaenda kakatwa katikati kwenye kadamnati ya watu ili awatia hofu wale watu wengine na ni kawaida watawala wanawatia watu hofu ili waweze kuabudu kama aliwafanya farao fa akhafa qaumahu fa aliwatia hofu watu wake ile hofu ikazidi mpaka waka wakamtii alipoona utiifu umezidi akajiita Mungu na wakawa wanamuabudu vile vile lakini bado yule kijana akawa na fikra na ile elimu aliyoipata kwa mwanazuoni nazungumzia kujilipua kujitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala bado akawa anaendeleza kila alichofundishwa na mwanazuoni ninamkera mtawala vipi wauwase haya uliofundishwa na kumtawi uyapate haya yule anayesema anaye Mungu wakati mie ndio yeye ndio ana ndio Mungu wao vipi tena hizi? akamwambia ndio hili hivyo bado ataabudiwa Allah mmoja tu na wewe si Mungu asira zikawa kubwa usitake mumwangamize mbele yangu mumpelekeni huko mkamuulie balini wala mpeleke jabalini wanamtupa chini wenyewe kabla hawajafika yeye kashafika mjini mara wamchukua na mpeleka baharini wamtumbukize kabla hawajafika juu wanamuona yule kule ndeza mwisho anampa taarifa mtawala huwezi kuniangamiza mpaka nikupemie masharti ya kuniua lakini si kwa vijibu vyako thika na Allah subhanahu wa ta'ala kama la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana alitufiki sisi sipokuwa lile alilopanga Allah subhanahu wa ta'ala akaambia asili gani hilo akaambia waite watu wote sinadi katika uwanja kisha uchukue mshale na pinde yako kwa sauti ya juu kila mtu anayekusikia urishi lakini ukisema bismillah rabbil gulam ukifanya hivyo utaniua angalia anavyofanya sacrifice angalia anavyojitoa ili umma upate hidaya na mtawala anawaita wote katika raia wake anaweka uwanjani kijana anafungwa kwa sauti ya kila mmoja anayesikia anasema bismillahi birabbil ghulam wakati umma unajua kwamba ameshindwa kumwangamiza kijana kwa sauti ile iliyokuwa nayo ile kijana sasa kijana anataka kufanya ulinganizi aondoke yeye lakini umma upate hidayah kweli kwa sauti ile watu wanasikia mkuki unampiga kijana katika tembe ya moyo anakufa bismillah birabbil ghulam umma unajua ala kumbe kumbe nguvu ya huyo mola anayemudiwa na huyo kijana ndiyo nguvu isiyosindika huyu si Mungu huyu kila mmoja akasema bismillah amanna birabbil ghulam tumemwamini mola wa huyo kijana umma mzima ukasilimu jeuri ya ule bwana baada ya kuona watu walimkubali Allah akaandaa mashimo ya moto akajitengenezea kama jahannam yake kaanda mashimo ya moto kutula ashabul uqdud annari dhati waqud kutokana na moto aliouwasha wameangamizwa watu wa mashimo mashimo makubwa ya moto ndio Allah hao wachimbaji wameangamizwa wamelaaniwa anari dhati waqut idh hum alaiha qu'ud wamejimba mashimo makubwa wamekoka moto wakisawasawa kisha wamekaa pembezoni kwa fahari na jeuri kabisa wanawatumbukiza muumini mmoja baada ya mwingine wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shahid wakamtumbukiza muumini mmoja bana mwingine umma mzima na hawakubadilisha msimamo wao mpaka mama mmoja na mtoto mdogo wa masiku mawili matatu toka azaliwe anaona tabu kuingia katika moto mtoto alisema akaambia mama ingia wewe uko na haki huyu kijana alijilipua kwa ajili ya Allah alijitoa na visa hivi viko vingi sana lakini upande wa pili wa shilingi pia watu wanajilipua kwenye basi na wanajitoa tena wanatoa wanaangamiza na maisha yao wapo wanaofilisika na mali zao wapo wanafanya kila aina lakini ni kwenye basi kwa hiyo ni kuchagua tu unajilipua upande gani tarehe ya kuonesha watu vipi walijitoa kwa ajili ya Allah nyingi mno kina Ibn Mas'ud radhiallahu anhu arba akiwa bado kijana mdogo katika mji wa Makkah anakwenda kusoma Qur'ani Sinadi katika jinsa ya mabwanyenye wa Kiarabu Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insan allamahu al anasoma wanasema haya ndio maneno anayosoma Muhammad haya walimpiga mpaka akashindwa kutembea masahaba wakaja wakambeba wakampeleka kwa mtume mtume anauliza nani kesho ataenda kusoma Qur'an anasema mimi kaumizwa jana wakapoteza fahamu anasema mimi nitaenda walijitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala moja katika vita anaelezea Abu Ayyub al-Ansari aliyofariki maeneo ya Kambuli huko Taki katoka maka katoka Madina katoka Madina kafia huko kwa ajili ya Allah wakiwa katika mistari wanataka kukombana na matawafuti mmoja katika masahaba akaijitia katika kundi la la maadui kapambana sana pigana kisawasawa kinda alimoweza mwisho naye akauwa basi watu wakasema huyu amejiingiza katika maangamizi wala tasku aidia ila tahluka msipeleke mikono yao katika maangamizi Abu Ayub akasema la hiyo tafsiri sio maangamizi yaliyokusudiwa katika aya hiyo ni watu kujizuia katika kheri kuzuia kutoa zaka sadaka kufanya jambo lolote la kheri kuizuia mikono yao ndio kujipeleka katika maangamizi lakini sio katika hili watu walijitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa na upande wa pili wa shilingi watu wanajilipua kuna mmoja tulikuwa naye akifanya dawa akasema anajilipua leo pale dalai kaandika na mwimbo kaita anajilipua nazungumza kwa sababu huo ndio uhalisia na sio yeye umma wa Kiislamu ni mamilioni ya watu wanajilikuwa katika batil sasa hivi si katika haki katika haki ni maoga mno lakini katika batil wako wahadari mno wako tayari kufilisika kuvunjika viungo kufa kufanya chochote ili mdali batil isimame yote kwa sababu ya nini waipate dunia ndio katika aya Allah anawaeleza wanadamu watu ya ayuha enyi watu inna wa'da Allahi haqqo hakika ahadi ya Allah kwamba atawafukua na atawalipa kwa mazuri kwa wale watakaofanya mazuri ni ya kweli si uongo fala taghurrannakum alhayatu dunya yasikughururini yasikupumba zeni maisha ya kidunia wala yaghurrannakum billahi algharur na sikupumbazeni mkaacha yale ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina yote ile ya pumbao asikupumbazeni yoyote yule inna shaytana lakum aduwwun hata shaytani kwenu nyinyi ni adui fattakhidhuhu aduwa na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id hakika anawalingania anawaita kundi lake ili yeye na hao watakaomwitikia wito wake wawe katika watu wa motoni kwa hiyo watu wanajilipua kwa kila aina ya kujilipua na tumeingia katika tumeingia katika mafuriko ya demokrasia na mafuriko haya huwa yanaomeza wote yanawakusanya yule unayemuona mwema na muovu wote wanakuwa katika jora moja wote wanakuwa katika gari moja la uchafu gari la taka sasa linapita litawakusanya wote tutawaona wanaitwa baada ya kutunguiza msajili wa bongo za flavor kisha sasa na anaomba dua kampeni baada hiyo atatoka hapo mtu na kichupi chake ataruka ruka atakata maua atakakauchi pale kisha bwana mwisho wa siku tunamtaka shekhe aombe dua yani ili ndio pumbao hili huku ndio kujitoa huko katika batili lakini watu wanafanya kila aina ya dhulma hivi sasa wanajitoa hawajali ah mtatumia acha tu kwanza ile riba kwanza anajitoa manake kashambiwa aya za uharamu wa riba kaambiwa hadithi za uharamu wa riba kaambiwa kila aina ya mashaka ya riba akwambia ah acha kwanza bwana ajilikuwa linakuja pumbao hili la kuwatoa watu katika utaratibu uliokuwa mzuri wakauacha uislamu wao kwa muda kwa madai kwamba ndio dunia ilivyo nao wanajilipua demokrasi na meza wote isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu ameajalia akili huru wanazera kwa ajili ya Uislamu wanajilipua kwa Uislamu wao yani wanajitoa kwa ajili ya Uislamu tu ndio atuelewa kwamba hili Mungu hataki emni yake hata kama watu wengi wanalitaka na hawa wengi hawa ndio Mwenyezi Mungu anamtahadharisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa untusa wa untuta akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah ikiwa utawati wengi waliomo katika mgongo wa ardhi watakupoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala watu leo hawaangalii haki ni ipi haki haipimwi kwa wingi haki inapimwa kwa dalili kwani watu watukisali msikitini safu mbili au moja na watu wakajaa katika uwanja wa taifa wakitazama mpira kwa hiyo kule ndio kuna haki kwa sababu watu wamejaa na hapa kuna ni kwa sababu kuna safu moja haki inapimwa kwa wingi haki inapimwa kwa usahihi wake Nabii Nuh alayhi salatu wassalam kawalingania watu miaka mia tisa na hamsini waliomuelewa na kusilimu hawakufika hata 100. haya na maana ulinganizi wake ulikuwa ni batili ndio maana haukukubaliwa na wengi haki ipimu kwa wingi mbaya zaidi penye mzoga ndio kuna nzi wengi yani kwenye basi ah ndio maana watu wanamsikitini watu wanajivuta lakini kwenye kumbao wa wanafika kabla ya muda kama ni mapira uwanja wa taifa kuna watu wanakwenda saa tano bwana ana makande yake na ugali wake ana sisi zake mpira saa lakini msikitini ah atasubiri mpaka imamu ataku khatibu atakapomaliza khutba ndo anakuja au raka ya mwisho sasa haki haipimwi kwa sababu ni wangapi umekubali. Ah haki inapimwa kwa misingi ya kupima haki. Kwa hiyo leo watu wanajitoa na wamejitoa wengi katika bapi na wako tayari kujitoa tunaona tunaona ili vurugu hapa mbele na kuelekea na ndio dunia nzima iko hivyo nikiingia mataka haya watu hawajali haki hawajali aya wala hadithi watakwambia tuache kwanza hebu tuache kwanza bwana kwa hili hebu tuache kwanza shekhe Mungu ataka ah, ah, tuache kwanza hapa tuache kwanza yani hapa tuache kwanza hapa Mungu ana nafasi hakuna aya itakayokueleweka ah, tutakutetea a a tuache kwanza bana usiletee Mungu yako na misomo yako ajabu ajabu yani tumwachie nguruwe alishamba peke yake sawa wewe binadamu kwa nini ukimwona nguruwe anakula shamba na wewe nguruwe mle wote au mfukuze shambani kwa watu wanajitoa katika bako wakati sisi waislamu tumetakiwa tujitoe katika haki maisha yetu yote tumwige Ibrahim alayhi salatu wasalam aliyesema inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin vyote salati maombi yangu yote nayoomba kila aina ya maombi nayoomba wanusuki na kila aina ya kichinjo nitakachokichinja wa mahayaya na uhai wangu wote wa mamati na hata nitakapokufa katika kifo changu kwa aina yote ya vyote hivi lillahi rabbil alamin kwa ajili ya Allah basi haijalishi niko peke yangu haijalishi tuko wawili la nafanya kwa ajili ya Allah huu ndio msimamo wa Waislamu watakiwa wawe nao wajitoe wajilipue kwa ajili ya Uislamu wao maanake wajitoe kwa kila aina kuusogeza Uislamu mbele kuulingania kuupenda kuusamini kutekeleza aliyomo kutekeleza sheria zake haya ndiyo Uislamu unamtaka Muislamu awe hivyo lakini leo tunajilipua katika bape tena mtu hana hata kimeme wala hana hata hofu hata nikaruke majoka hata nikafanya sare hata nikajilipue ala unaweza kujilipua haya sasa ni wangapi wangapi katika Uislamu katika kila aina ya balaa tumo kwa demokrasi huku ndio kabisa na chaguzi zinakuja hizo huambiwa hapo sasa tutakifanya kila aina ya matatu na kuna maeneo ambayo waislamu wa sasa hawakubali hayo wala hadithi yani wanasikia na kumwambia moyoni ni mtu wake kwanza hata kama atakwambia mdomo lakini mtu wake kwanza kwa imapira huko mfano kuna kila aina ya ushirikina uchawi huko na kila mmoja anajua kwamba uchawi huko na uchawi ni katika akbarul kabair ni katika madhambi mabaya yenye kumwangamiza mtu ni katika aina ya kufuru ni katika kufuru ambayo imefundishwa na mashaitani watu wanajua kuna ushirikina na uchawi na mpaka watu wanauana huko lakini huko kwa sababu mapenzi yameshapita katika neno kwamba ah, eh, kama ndio ugudi hata ifanye kazi yake kama ndio ugudi wanajenga nyumba hizo nyumba wanazojenga bwana zipi au barabara gani ni ushirikina lakini wacha yani wale mapenzi unajua kabisa ni uchawi na ushirikina lakini hem tuache kwanza fanyeni kazi yenu lazima tushinde hii mechi ala ape mtu vichinjo paka 200 totote atakapokuwa kote ya mterereko kwa sababu ya mapenzi na katika ile pumbao la kidemokrasi hapo watu waambie kitu mtu wache kwanza na aya zako hizo na hadithi mtu wache kwanza ah, ah, mtu wache kwanza hapo utamaliza aya zote na mbaya zaidi tulipotengenezewa mazingira ya kuyajua baadhi ya haramu yaani leo tumepigiwa picha na magharibi tuone kuna mengine ndio haramu na mengine si haramu mengine tunamsikiliza aya mengine hatumsikilizi aya kama mayahudi vile afatumuminuna bibadhi alkitabi watakfuruna bibadhi hivyo je mnaamini baadhi ya haya au baadhi ya sheria zingine hamzitaki Allah anawauliza mayahudi swali hilo pia nadhani tunaulizwa na sisi tumejibu hao tutajibu ndio hivyo hivyo leo muislamu wa kawaida ukamletea nyama ya nguruwe ambayo kisheria unaweza ukala ukiona njia ya kufa lakini leo haramu kuliko chochote na anaweza akawa na pombe kichwani lakini akaukamletea mshtaki akakuuliza nyama gani aiia ngulaa ah, mimi Muislamu ni Muislamu wakati huo anapiga pombe ni Muislamu mimi Muislamu yani ile hii pombe hii ambayo ndio mama wa maasiyoti ya hii ya hii ya sasa hii hii aya yake ilifutwa hii lakini hii ya nguruwe hii ni Muislamu sasa tusinikere bwana hivyo alo usinikere ali. usinikere bwana toa nyama hii hapa mkali kweli kweli lakini anakunywa pombe ndipo tunatengenezwa leo baadhi ni haramu baadhi si haramu إما tumesema au vitendo vyetu vinatuakisi hivyo barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa najat saidin استغفر الله أنتم موقنون بالإجابة الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اخواتي الكرام كما tukimalizia kutuba yetu tunasisitiza pale pale kwamba kila mmoja ajihesabu nafsi yake haya ndio sana kabla an tuhafadhu nafsi zenu kabla hamjihifadhi kila mmoja atabeba wajibu wake mwenyewe wala tajidu wajibu wake kila mmoja atabeba wajibu wake mwenyewe usifanye jambo kwa sababu wakina fulani wanafanya usijitoe kwa sababu na kujilipua kwa sababu kuna watu wanafanya hivyo no mimi mtasimama vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtakapokwenda kusimamishwa mbele ya Allah na hesabiwa atakuwa peke yangu kwa hiyo jitambue wewe umekuja duniani peke yako na utaondoka peke yako fanya wewe kama wewe usifanye kwa sababu kuna fulani wanafanya maana wanadamu katika urafiki katika mambo ya watu hawana tofauti sana na mambo ya ya ya ya yakiwa katika ya la ya Mavi ya mbuzi katika tumbo la mbuzi huwa yana umoja sana, lakini yakitoka kila mmoja linachukua njia yake, na hivyo hivyo katika babu watu wanzongo eh, kila kani wao lakini baada ya pale kila mtu na maisha yake, nikimkuta balaa kivyake, yaani kila tunamfika mtu kivyake kwa hivyo kila mmoja alihesabu yeye kama yeye lakini siwa kina fulani ama si fulani ama fulani muona wewe msome basi au mfuate kwa ajili ya haki na dalili si ni ndani kuni mwanazuoni akakwambia jambo nao ukakumbuka nayo akasema sasa a a katika sheria ya Kiislamu masadir tafsiri nne ni Qur'ani sunna ijma' sahaba na pia basi na pia zenyewe kile ambacho tunazungumzana na Qur'ani na sunna na ijma' sahaba hakuna mtu ambaye ana nafasi ya utunzaji wa sheria katika Uislamu hayupo na hatotokea kwa hiyo yote tunasema lolote kama Muislamu na msimamo ulipatakie ufafanuzi uuminde kuto kulisikia kama ni jambo ambalo lijeje geni kwako hujui hukumu yake umelisikia uweza kuto kulifatilia ndivyo lilivyo kwa sababu siku ya kiyama ikiwa anakuachia na kupoteza yeye atakuwa na la kwako na wewe utakuwa na la kwako hata angamizwa wewe tu kwa sababu alikupoteza wakati wewe ulikuwa unapiga na kimsimamo la kila mmoja atabeba wa dunia kwa hiyo tujitoe kwa ajili ya dunia maisha yetu sisi serikali sisi pumzi zetu sisi uhai wetu sisi iwe ni Uislamu iwe ni kujenga mioyo sheria za Allah subhanahu wa ta'ala huko ndio razi za Allah subhanahu wa ta'ala sio kinyume na kifo kila mmoja alihesabu yeye kama yeye siku ya kiyama hakuna urafiki urafiki ni kwa wale wa Mungu tu lakini hata yule uliokuwa naye kitanda kimoja utamkimbia yauma yafiru al min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi kila mtu atamkimbilia mke atamkimbia mke baba mama mama watoto wote utawafilia utabaki wewe na jambo lako kila mtu ajihesabu mwenyewe mwisho katika kutuba yangu nilisema nitagusa habari ya sulhu ya Hudaybiyah na hapa nimesema nigusa kwa sababu panapokeswa maana yake halisi kuna watu leo wanajichanganya katika nidhamu za kifabuti wanachanganya fikra ya Uislamu na isiyo ya Kiislamu wanachanganya mfumo wa Kiislamu na usio kuwa wa Kiislamu kwa kutumia tukio hili la sulhu ya Hudaybiyah na Suala la kwanza ilikuwa ni strategic war, ni mbinu ya kisiasa ya kivita, siasa ya kivita. Mtume anataka kupambana na Mayahudi Banu Quraiza. Lakini kuna maadui makuraishi wa maka Kwa hiyo ingia mkataba na hawa watandike wale ukimaliza watakuja kumaliza na hawa. Bisha tena kaenda kaleta mkataba na makoreshi miaka 10 hakuna mkuu na ile na maneno mengi na kupuuza ambao walikuja na wao hakuona shida kwa sababu ana target yake alipomaliza bala alirudi Madina anawaambia Waislamu swali bila bado Quraysh kule ndio mkasalia lazima lazima washike adabu zao kwa sababu walikingeuka na walikuwa na uadui na Uislamu na wali waliungana na waliokuwa dhidi ya Uislamu baada ya kuvunja mkataba hao bado Quraysh na ilikuwa ni makubaliano kati ya nchi na nchi Madina ni nchi mtawala wake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka ni nchi na watawala wake ni Darun Nadwa kweli kweli mkataba wa nchi na nchi si mkataba ndani ya nchi moja si kwamba nakubali kuwa chini yako kwa moja ah, ah mtume ana dola yake na ndio baada ya kumaliza suluhu hiyo na mkataba huo akarudi kwenye dola yake akaendeleza shughuli zake na hao wakarudi zao maka wakaendeleza shughuli zao hawakuunganisha haki na batili tufahamiane kuna watu wanavuruga hapa ah huko sio yeye katika sura gani kwa hiyo watu wachukue demokrasia waichanganye na Uislamu wasema kuna suluhu Hudaybiyah no habari ya kuchanganya mifumo na dini na utaratibu wa maisha ilipigwa marufuku mapema kwenye Qur'ani قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما اعبد wazi kila mmoja katika Uislamu anajua aya hii la dinukum waliya dini kila mmoja analijua hili nyinyi mna utaratibu wenu nyinyi mna dini yenu nyinyi mna mfumo wenu wa maisha na sie na mimi na watu wangu na walioamini tuna ya kwetu basi habari ya kuchanganya haipo kwa hiyo pia usitafute uchochoro katika Uislamu kuichanganya haki na batili haki ni haki na batili ni batili Uislamu ni Uislamu unajitegemea na demokrasia na mifumo mingine ni hiyo inajitegemea hakuna kuchukua Uislamu kuingiza huku wala kuchukua huku peleka huku hakuna kwa hiyo hili tukio lilitokea katika katika mwezi wa Ramadhan. kwa ufupi sana nimependa kubainisha kwa sababu linafufushwa maana yake kutoka katika imani hii ni khutba na khutba za hadhara usirefushe sana kubwa zaidi ni kuzingatia yale ambayo yamezungumzwa mzungumzaji na msikizaji wote wao wanayafikia akilini nao yafanyie kazi na kuzungua akili kuwa na akili huru mwislamu ni mtu kwa mwanamke mwenye akili huru na haki haijalishi inasemwa na nani haki tabaki kuwa ni haki leo islamu hawataki kuisikiliza haki na wakaifanya bali wanataka kutimiza haki imesemwa na nani yale yaani maneno ambayo ya Uislamu yako wazi na dalili ziko wazi watu hawataki hilo kasema nani Uislamu hauna kasema nani kimesemwa kipi kimesemwa kipi hilo ndio Uislamu ndio kipimo cha Uislamu na ndio kipimo cha maneno alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Mungu anawachukua wa Mungu ni wale wanaosikia maneno mengi yanayosemwa lakini yale mazuri yao yenye usahihi wao ndiyo wanayafuata kwa hiyo Uislamu tusiwe na kasumba tukaufanya Uislamu kama ni ligi za mipira ni za mipira vidhari timu yangu leo inacheza basi mapenzi yangu yote ifungwe ifanye kitu vurungu iharibu itabakia kwa timu yangu tu a ah, a ah.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 بإحسان إلى يوم الدين اللي جاء فآمن ربنا تقبل منا إنك أنت وعلينا مولانا إنك أنت اللهم ندعوك كما أمرتنا استجب لنا كما وعدتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا ويجنبك بيتك كما جئت zifungue fahamu zetu ziufahamu Uislamu. Mwenyezi Mungu riziki yetu imekuwa ni riziki, tunaomba ikujue. Ikiwa iko mbinguni, basi teremshe; ikiwa ardhini, tunaomba itoe; ikiwa mbali, tunaomba ikurudishe, iwe ni ya halali ya rabbal alamin. Kama kuna nyingi za haramu, basi ziepushe na sisi, uturidhie katika dunia yetu na akhira yetu. Mwenyezi Mungu zifungue fahamu za vijana wa Kiislamu, waupende na kuuthamini na kunusuru Uislamu fungua fahamu za wazee wa Kiislamu warudi katika njia ya haki na kuwalea vijana wao katika malezi yaliyo bora Mwenyezi Mungu waislamu wenzetu katika maeneo mbalimbali wanadhiki dhiki za vita na dhiki mbalimbali ya Rabbul Alamin waondoshe dhiki zao ya Allah Mwenyezi Mungu tunakuomba tujalie mapenzi baina yetu wapo katika maadui wanaokusudia shari kwetu sisi kila adai na shari unaijua ya kisiri vunja ya kidhamiri asiwezi kusimama Allah ulimnusuru Musa kutokana na vitimbi vya Firao. tunusuru kutokana na vitimbi vya waovu Allah ulimnusuru Isa kutokana na vitimbi vya Mayahudi tunusuru kutokana na vitimbi vya watu waovu Allah umewanusuru waja wema katika dhambi mbalimbali ya Allah tunakuomba nusura yako jalia sisi ndio sababu ya kurejesha maisha ya Kiislamu na kuweza kuhukumiwana kwa sheria zako ya Allah na sunna za mtume wako Mwenyezi Mungu wafungulie kheri vijana wa Kiislamu ambao waja wao waweze kupata wake wema na ambao hawajaolewa wapate waume wema Allah zihifadhi familia zetu Allah watupa wajalie malezi mazuri vijana wetu wasikie na kufuata yale ambayo tunawaamrisha katika kheri hakuna mwenye kuongo isipokuwa ni wewe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil الله أكبر الله أكبر لا لا لا